Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilmin ya rabbil alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu Jalla wa ala, neka su slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina, i koliko samo njemu uzvišenom i toliko je, neka su salavati i salami na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Večeras uz Allahovu dozvolu nastavljamo se družiti sa hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koje je Imam Nevevi svrstao u svoju kratku zbirku poznatu kao 40 nevevijevih hadisa, a otprilike probrao je hadise oko kojih se vrti cijela vjera, hadisi koji su osnova u svakom segmentu naše lijepe vjere dini islama. Večera se družimo sa 13. hadisom, za kojeg kaže imam Nevevi rahimahullahu ta'ala da se prenosi od Ebu Hamze Enesa ibn Malika radijallahu an sluge Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam da je vjerovjesnik alaihi salatu wasallam rekao la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه Dakle, prenosi se od Ebu Hamze, Enesa ibn Malika, radijallahu an, sluge Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, da je vjerovjesnik, sallallahu alaihi wasalam, rekao, niko od vas neće vjerovati sve dok ne bude želio, volio svome bratu ono što želi, voli i sebi. Kaže vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem: niko od vas neće vjerovati sve dok ne bude želio svom bratu ono što želi i sebi. I kaže imam nevevi nakon što je spomenuo ovaj hadis, da hadis bilježe Buharija i Muslima. mimo Buhari i Muslima bilježe ovaj hadis i drugi. Ali dovoljno je to što ga bilježe Buhari i Muslim, dakle hadis je vjerodostojen, bez imalo sumnje. To što ga drugi bilježe, bilježe ga na sličan način sa određenim dodacima i slično. Dakle, bilježi ga i imam Tirmizi, i imam Nesai, i Ibn Mađe, imam Mahmud prije svega, imam Darim, Ebu Jala, Ibn Hibban i mnogi drugi. Dakle, hadis je bez imalo sumnje vjerodostojen pojašnjenje ovih riječi u hadisu. Kaže poslanik alaihi salatu wasalam niko od vas od koga vas dakle muslimana onih koji tvrde da su vjernici niko od vas kaže poslanik alaihi salatu wasalam niko od vas neće vjerovati ko od vas dakle od vjernika muslimana onih koji tvrde da su vjernici Međutim, neće vjerovati. Šta se misli ovdje pod neće vjerovati? Neće vjerovati potpunim imanom. Neće imati pri sebi dobrog imana. Prošli hadis je bio hadis koji govori o dobrom, lijepom islamu. Ovaj hadis govori o potpunom imanu. Pa kaže, neće vjerovati, to jest neće vjerovati potpunim imanom neće biti od onih koji upotpunjavaju svoj iman. Dok ne bude želio svome bratu, većina komentatora hadisa kažu svome bratu po vjeri. Dakle, dok ne bude želio vjerniku, drugom vjerniku, ima komentatora koji kažu da se ovde općenito misli na brastvo prije svega da se misli na bratstvo po vjeri, ali i bratstvo po krvi. Pa vjernik, ukoliko ima brata nevjernika, jedan je, ne znam, primio islam, drugi je ostao, ovaj neće biti lijepog islama, neće biti potpunog imana, dok tom svom rođenom bratu, nevjerniku, ne bude želio uputu na kojoj je on. Pa, kažu učenjaci, da se prvenstveno misli na bratstvo u vjeri, koje svakako i koje bi trebalo da bude najjače vrstvo, a zatim ima i onih koji kažu, da se misli općenito, je li svome bratu svejedno bio on musliman ili ne. Ono što želi i sebi, dakle od dobra, niko od vas muslimana neće biti potpunog imana, sve dok ne bude želio svome bratu muslimanu ono što želi i sebi od dobra. Nije poput onoga gospodaru izbijem jedno oko da i njemu bude, budu izbijena dva oka. Ne ono što želi od dobra sebi, to treba željeti, to isto dobro ili veće i drugome. Prenosilac ovog hadisa kao što ste čuli je Enes ibn Malik radijallahu anhu, Ebu Hamza. I on je od Ensarija, od stanovnika Medine. Dakle, nije od muhađira, već od ensarija. I poznat vam je događaj kada je Allahov poslanik alihi salatu wasalam učinio hijđru u Medinu. Došao u Medinu. Istog dana njegova majka, Enesova majka, Enesa ibn Malika, njegova majka, u Sulejm ga je dovela poslaniku sallallahu alihi wasallame i rekla Allahov poslaniće, ovaj moj dječačić, moj sinčić, Enesčić, on će te od danas služiti, on će biti tvoj sluga. Tada je Enes ibn Malik imao 10 godina. I služio je Allahovog poslanika alihi salatu wasalam svo vrijeme u Medini. Dakle, do smrti Allahovog poslanika alihi salatu wasalam služio ga je. <clears throat> Oko imena njegove majke se razilaze. Jedni kažu da je bilo Rumejsa, i druga imena. Uglavnom ono po čemu je poznato jeste da je Umu Sulejm, otac Malik ibn Nadr, nije primio islam. Majka mu je primila islam, otac je ostao u prijašnjoj vjeri, dakle kao nevjernik, otišao je prema Šamu i tamo je umro. Majka je išla za njim i pozivalo ga da se prihvati vjere, nije odbio je, otišao je, nastavio svoje putovanje i umro. I poznat vam je slučaj da je Ebu Talha zaprosio njegovu majku Umu Sulim. Enesu majku Umu Sulim pa je rekla ti si čovjek koji se ne odbija, međutim ja sam muslimanka, ti si nevjernik. Ebu Talha je tada još uvijek bio nevjernik. Pa je rekla ako hoćeš da se udam za tebe, prihvati islam i moj vjenčani dar, moj mehr će biti tvoje primanje islama. Mimo toga ja ne tražim ništa više. Poznat je taj slučaj, ali tako, to se desilo sa Enesovom majkom. Pa je dakle, Ebu Talha prihvatio islam i to je bio mehr Enesove majke u Musulim. Kada je toga dana dovela majka Enesa Allahom poslaniku alihi salatu oslam i rekla Allahov će, on će te od danas služiti pa mu prouči dovu dovi za njega tada je Allahov poslanik alihi salatu oslam proučio dovu u kojoj je od Allaha subhanahu wa ta'ala zatražio za Enesa da mu poveća imetak da mu poveća potomstvo i da ga uvede u džennet da mu da bereketa u njegovom imetku u njegovom potomstvu i da ga uvede u džennet Pa je Enes radijallahu talan govorio, dvoje sam doživio. Kako se spominje u predanjima da je samo oko Enesa. Da su usjevi, plodovi rađali dva put godišnje. Da je skidao ljetinu dva put godišnje. Kod Enesa. Svi drugi normalno. Jedan put i to je. Enes je dva puta ubirao. Živio je dugo, preko stotinu godina. I imao je preko stotinu djece. Anas ibn Malik. Pa kaže, dvoje sam doživio i trećem se nadam. Kada mi je Allah uslišao dvoje iz dove Allahovog poslanika, alihi salatu vazlam, očekujem da usliša i treće. Služio je dakle Allahovog poslanika alihi salatu sam svo vrijeme njegovog života u Medini, neprestano bio uz njega i on se ubraja također u ashabe koji su najviše prenijeli hadisa od Allahovog poslanika alihi salatu sam. Vjerovatno dakle zbog tog druženja, čestog druženja s poslanikom alihi salatu veselam. Kaže se da je najviše od svih ashaba ličio Allahovom poslaniku alihi salatu sam po svom namazu. Po namazu, kada bi klanjao, njegov namaz bi bio najsličniji namazu Allahovog poslanika alihi salatu sam kako kaže Buhurire. Drugi kažu, znao bi toliko klanjati i odužiti sa kijamom da bi mu pete pucale od dugog, od dugog stojanja. Allahov poslanik alihi salatu oslam vodio je brigu o njemu, odgajao ga, savjetovao. Znao se i šaliti, pa vam je poznato da ga je dozivao po nadimku o ti dvouhi. O ti dvouhi. Davao bi mu nadimak ili dozivao bi ga zul uzunein. O ti koji imaš dvouha. <clears throat> Kaže se dakle da je Allahov poslanika alihi salatu sam poveo sa sobom, iako kod toga ima razilaženja, Enesa ibn Malika na Bedr, iako je bio dječačić. Poznato je, tako? Deset godina čuli ste, imao je kada je došao poslanika alihi salatu sam u Medinu, a druge godine po Hiži odmah bila je bitka na Bedru. Tako je 12 godina poveo ga je sa sobom na Bedr i učestvovao je nakon toga u osam bitaka sa Allahim poslanikom alihi salatu wasalam. Uh, Prenio je 2286 hadisa, zapamtio, dakle, na pamet. Prenio je 2286 hadisa. I ubraja se, jeli, u te ashabe koji mnogo prenose hadisa. Nakon Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, smrti njegove nije mogao više da boravi u Medini, pa je otišao u Basru. I poznato vam je, ha, Enes ibn Malik je govorio da nije bilo noći nakon smrti poslanika Ali Salatu Salam da ga nije sanjao. Enes ibn Malik. Svaku večer bi sanjao poslanika Ali Salatu Salam. Otišao je u Basru, nastanio se u Basri i bio posljednji ashab koji je umro u Basri. Bilo još ashaba koji su stanovali u Basri, on je bio zadnji, dakle ostao, nije htio da ide, niti da se vrati u Medinu, ostao je i preselio u Basri. Preselio 93. godine, po hijri, dakle nekih 103 godine da je, da je imao. Muhammed ibn Sirin ga je ogasolio, klanjao mu dženazu. Ovaj plemeniti ashab, Enes ibn Malik radijallahu talan prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao Niko od vas neće vjerovati potpunim imanom, dobrim imanom, niko od vas neće biti potpuni vjednik, dobar vjednik, sve dok ne bude želio drugima, svojoj braći vjernicima, dobro koje želi sebi. Ovaj hadis je i tekako značajan. Prošli puta smo čuli, jel tako, kada smo imali hadis od čovjekovog lijepog islama je da se ostavi ono što ga se ne tiče. Čuli smo da su pojedini islamski učenjaci rekli da četiri hadisa ili tako, iz ta četiri hadisa svi pohvalni postupci, lijepo ponašanje proizilazi iz ta četiri hadisa pa između ostalog spomenut je i ovaj hadis. Spomenut je hadis, jel tako, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori samo dobro ili neka šuti. Kako je to rekao, jeli, Ebu Zeid, malikijski islamski učenjak, pravnik, malikijski pravnik. Ko, govori dobro, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori samo dobro ili neka šuti. Zatim, ovaj hadis, niko neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome vratu ono što želi sebi, od čovjekovog lijepog islama je da se ostavi onoga što ga se ne tiče i ne srdi se. Kada je došao, ashab i zatražio od Allahovog poslanika alihi salucam nekoliko puta da ga posavjetuje, svaki puta bi ga savjetovao, ne srdi se, ne srdi se, ne srdi se. I Ebu Davud, rahimehullahu ta'ala, ovaj hadis je također uvrstio u hadise oko kojih se vrti, u četiri hadise oko kojih se vrti cijela vjera, temelji se vjera. I ovo je jedan od sveobuhvatnih hadisa Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Dakle, ovaj hadis govori o načinu obhođenja s drugima. I jednim od načina upotpunjavanja imana. Kako da se čovjek obhodi prema drugima i samim tim kako da pokaže, dokaže da je dobre vjere, da je lijepe vjere. U ovom hadisu poslanik Alihi Salatu Osam dakle pojašnjava da je međusobna vjernička ljubav jedan od pokazatelja imana. Da mi, braća muslimani, moramo se voljeti. To je jedan od pokazatelja imana. Ja i ti nemamo pravo izbora hoćemo li biti braća ili nećemo biti hoćemo li se voljeti ili ne. Allah subhanahu wa ta'ala učinio je od imana da se volimo. Nije nam dao na izbor. Ako prihvatimo vjeru, želimo da budemo vjernici, onda moramo se voljeti. I često puta sam spominjao ajete i hadise u kojima nakon vjere u Allaha spominje se obhođenje prema ljudima. Gdje učenjaci kažu da je nemoguće da čovjekova vjera bude ispravna, a da se loše obhodi prema ljudima. Uzajamno je povezano vjerovanje u Allaha i lijepo obhođenje s ljudima. Džaba čovjeku to što vjeruje u Allaha, to što dugo stoji na namazu, to što posti dobrovoljni, dobrovoljni post, što dijeli svoj imetak ako se loše obhodi prema drugim ljudima. Poznat su vam hadis, je tako, žena o kojoj je rečeno Allahom poslaniku alihi salatu sam da klanja mimo obaveznih mnogo dobrovoljnih namaza, da posti mimo obaveznog posta, dobrovoljnog posta mnogo, da podijeli sav svoj imetak, ali uznemirava svojim jezikom komšija. Šta će biti s njom? Rekao je Hiya Finnar. Ona će biti u vatri ne da klanja nešto malo od namaza, već obavezne je sve i preko toga mnogo dobrovoljnije. Ne da šara Ramazan, već posti cijeli Ramazan i preko toga. I sav svoj imetak dijeli. A kada bismo zastali kod šerijatskih tekstova koji govore o namazu, koji govore o postu, koji govore o pomaganju drugih, vidjeli bismo ogromna nagrada. Ali poslanik Alihi Salacom u jednom od tih tekstova, nakon što je pojasnio sve te nagrade i nakon što je pojasnio i badete, kaže Moaz ibn Džebelu, hoćeš li da ti kažem kako ćeš svu tu nagradu od svih tih posebnih ibadeta sačuvat, da je ne uništiš, pa se uhvatio za jezik. I rekao, dobro čuvaj ovo. Jezikom sve možeš poništiti. Ha, pa zato, dakle, ona će biti u vatri obaviješten je o drugoj koja klanja samo pet obaveznih namaza, posti samo Ramazan, ništa preko toga. Nema ponedjeljak, četvrtak, tri dana i nešto malo u pojedinim citatima stoji da odlomi suhog sira i dadne onome koji dođe na vrata traži. Ali čuva svoj jezik. Ne uznemirava komšiluk bilo koga drugog. Kaže, ona će biti u džennetu. Džaba. Džaba ono i tamo što mnogo klanja, što mnogo posti, džaba. I hadis o propalici, bankrotu, jel tako, svima nam je dobro poznat. Da će doći čovjek sa primljenim namazom, sa primljenim postom, sa primljenim zekatom sutra na sudnji dan. Ali je ogovorio ovog, potvorio ovog, ovoga uznemiravao, ovome prosuo krv, ovome, ovome, ovome. Nije se izmirio na dunjalku, nije tražio halala, sutra će na ahiretu, na drugome svijetu od njegovog namaza se uzimati i vraćati davati onima koje je uznemiravao. Pa će se potrošiti namaz, pa će se potrošiti post, pa će se potrošiti zekat i neće izmiriti. Šta? Uznemiravanje ljudi. Ponaviše svojim jezikom. Pa će se onda davati od njihovih loših dijela njemu tovar se na njegovu vagu ili na njegova pleća i na kraju će biti strovaljen u džehne. Zato dakle ja i ti ako hoćemo sebi spas, uspije, ne možemo svakako. Ne možemo svakako. Pa nas ovaj hadis podučava da među nama mora da postoji ljubav. Ljubav je jedan od znakova imana. Ishodno ovoj ljubavi, da li ona postoji među nama? I kolika je ona među nama, toliko imamo imana pri sebi toliko iman kod nas raste i opada. Jer iman raste i opada. Iman nije jedan te isti. Koliko činimo dobra dijela, a u dobrih dijela je i ovo, da se volimo, odnosno, glavna poruka ovog hadisa je također, nisam spomenuo možda na početku, ali tema možda koja bi se mogla izvući, glavna tema ovog hadisa jeste da savjetujemo jedni druge na dobro. A savjetovati jedni druge na dobro je znači želiti svakom dobro, da postigne svako dobro i da se sačuva svakog zla. Da savjetujemo. Pa dakle, savjet je od imana. Imali smo sedmi hadis u kojem se kaže Edinu nasiha. Vjera je savjet. I vidjeli smo da ga imam Buharija uvrstio u, po, u poglavlje, imam Muslim ga uvrstio u poglavlje o imanu o poglavlju o imanu, znači da je savjet i ta kakva osobina vjernika. Mora postojati. Pa isto tako, ova naša ljubav nije samo na jeziku, već ta ljubav mora postojati među nama, a najbolji pokazatelj naše ljubavi jeste da želimo jedni drugima dobro i da se pomažemo, potpomažemo u postizanju tog, tog dobra. I ovaj, dakle, hadis nam pojašnjava koliko je važno da volimo jedni drugima dobro, da želimo jedni drugima dobro i da preziremo jedni drugima, jedni drugima zlo. I to je dakle najbolja vaga, najpreciznija vaga kako da se obhodimo jedni prema drugima. Ovaj hadis je najbolja vaga. Ako posumnjaš kako da se obhodim prema Faruku, prema ovom, prema onom, prema bilo kome, hoću li uraditi ovo ili ono prema njemu, Pitaj se da li bi volio da Faruk tako postupi prema tebi. Da ovaj peti ili deseti postupi tako prema tebi. Ako bi volio, i ti prema njemu tako postupi. Ako ne bi volio, sustegni se. Najbolja, dakle, najpreciznija vaga mjera kako da se obhodiš prema drugima. Ako bi volio da taj drugi prema tebi tako postupa, očekuješ to dobro i ti prema njemu ponašaj se na takav, na takav način. Pa također vidimo iz ovog hadisa da nas islam postiče na učvršćavanje veze i ljubavi među nama toliko da vezuje ovu ljubav za iman. Onaj koji hoće da bude vjernik, dobar vjernik, mora da jača svoju vezu s bratom, muslimanom. I da ne kida tu vezu radi hatora ovoga ili onoga. Trebamo se vratiti kuranskim ajetima innama l-mu'minuna ihva. Samo su vjernici vraća. U suri Al-Huđurat, u suri Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala spomnije da je to bratstvo, tu ljubav, on nam dao i svoje dobrote i svoje blagodati, a s tim se nema poigravati. Radi hatora žene ovog ili onog sa braćom vjernicima se zakidati. Radi djece ili slično. Pa dakle, iz ovog hadisa možemo izvući brojne poruke i pouke. Hadis je dakle, ovaj hadis je jedan od dokaza da se iman povećava i smanjuje. Iman se povećava i smanjuje. Onoliko koliko se volimo, odnosno koliko se savjetujemo, odnosno koliko želimo jednim drugima dobro, toliko se naš iman povećava i onoliko koliko se ne savjetujemo, ne želimo, naprotiv, želimo možda zlo, toliko naš iman, toliko naš iman opada. I vidimo iz ovoga hadisa da je od imana, posebnog imana, jer se time upotpunjuje iman, da musliman voli svojoj braći ono što voli sebi i da mrzi svojoj braći ono što mrzi sebi. Ne želi da mu se to desi po pitanju njegove vjere, po pitanju njegovog dunjalka, ne smije želiti priželjkivati to ni drugima. Želi da u vjeri napreduje, treba željeti i drugima, treba pomoći i drugima da napreduju i slično. Pa dakle, kontra značenja ovog hadisa, onaj koji prezire svojoj braći dobro, taj njegov iman je škakljiv. Onaj koji prezire dobro svojoj braći onaj koji želi da njegov brat nije na pravom putu, da skrene u zablud, da bude ova ili ona, da se prihvati ovoga ili onoga, samo da nije na pravom putu, da je on jedini na pravom putu, to ne ukazuje na dobrotu njegovog, njegovog imana. Kažu u komentaru ovoga hadisa da je pokuđeno željeti ha, da se sam izdvojiš u nekom dobrom dijelu, svejedno bilo ono od vjere ili dunjalka. da si ti u vjeri na posebnom stepenu, jedino ti, niko drugi. Da ti radiš jedino to dobro djelo, niko drugi. Zato ćemo naći, ali tako, ogromna djela u umetu Muhammeda alaihi salatu wasalam su učinjena upravo što nije postajalo u ranijim generacijama škrtosti kakve postoji danas među nama. Imam Buharija je napisao sahih, i ta knjiga postala je najvjerodostojnija knjiga nakon Kur'ana po preporuci drugih. Ni on došao na ideju da napiše sahih. Već su drugi na sjelu gdje je sjedio imam Buharija rekli kada bi neko od vas o učenici pozabavio se skupljanjem samo vjerodostojnih, čisto vjerodostojnih hadisa. Do tada sve se bilježilo. Nije se razvrstavalo. Kaže imam Buharija, to je meni sinulom ja sam odlučio, ja ću to uraditi. Pa je napisao. Ali ovaj nije škrtario ideju, ponudio ideju. Rekao, dobro bi bilo kada bi neko od vas napisao, sačinio zbirku samo vjerodostojnih hadisa. Pa je nastalo Sahih Buhari je najvjerodostojnija knjiga nakon, nakon Kur'ana. Nisu dakle priželjkivali, ne, to bi trebalo urati, ja ću to. Ako mene Allah poživi, ja ću to. Neće ja to nikome savjetovati, preporučivati. Radni. Bitno je da se ljudi okoriste, a ko će biti onaj povod, ti ili neko drugi, to nije bitno. Bitno je da to se dobro uradi. Pa dakle, pokuđeno je željeti da se sam izvojiš u nekom dobrom dijelu, svejedno bilo ono vjersko ili bilo dunjalučko. Kako reko, obaveza je da se iskreno savjetujemo, odnosno da želimo jedni drugima dobro, prezirimo zlo jer je savjetovanje posebna osobina vjernika. Savjetovanjem, željenjem dobra i preziranjem zla jedni drugima zasigurno time jačamo i naše veze. A danas smo prijeko potrebni da budemo mi muslimani poput jednog tijela. I samo na ovakav način ćemo. Prizivanjem, pozivanjem, ne. Ako ti pozivi budu iskreni, ako to pretočimo doista u praksu, pa budemo željeli jedni drugima doista dobro, koje želimo sebi, onda zasigurno bit ćemo poput jednog tijela, učvrstit će se naše, naše veze. Ovaj hadis, hadis nas upozorava je li na sebičnost, na egoizam. Malo prije što rekao, što je pokuđeno. Po ovom hadisu ne možeš neko dobro željeti samo za sebe. Već to dobro koje želiš za sebe moraš željeti i drugima. Također ovaj hadis nas upozorava ha, i na zavist. Ovaj hadis nas upozorava i na zavist. Jer onaj koji zavidi drugome ne samo da želi da drugi uživa dobro, već želi da to dobro ode od njega. I ono dobra što ima, on želi da ode od njega. Kamu li još da mu želi drugo dobro? Pa nas ovaj hadis upozorava na zavist. Ovaj nas hadis upozorava na zlobu, na mržnju, na pakost, na sve loše osobine, jer te osobine nisu osobine vjernika. Tim osobinama se ne upotpunjava iman, već naprotiv, jeli time se, time se smanjuje iman. Dakle, hadis nam zabranjuje sve što narušava našu međubratsku vjerničku ljubav, jedno bilo to od riječi ili bilo od dijela poput ogovaranja, varanja, zavisti, uzurpiranja tuđeg imetka riječi, imetka časti i sl. Iz ovog hadisa također možemo indirektno zaključiti da naša vjera nas postiče na sve ono čime se čiste ljudska srca, nemoguće je ti da drugome želiš dobro koje želiš sebi, da prezireš drugome zlo koje prezireš i sebi, a da u tvojim prsima ima zavisti, a da u tvojim prsima ima zlobe. Pa nas ovaj hadis postiče i podučava kako da se liječimo zavisti. Kako da se liječimo od mržnje zlobe. Želi svakome ono što želiš i sebi, pa će tvoja prsa prema svim ljudima biti široka prostrana. Ako hoćeš da živiš rahat, da legneš, ustaneš rahat, želi drugim ono što želiš sebi. Budeš li zavidio, budeš li prezirao drugima dobro, priželjkivao odlazak dobra od drugih, to će te izjesti. Možda se taj tvoj cilj neće ni ostvariti, jer ne zavisi od tebe, od Allaha zavisi hoće li neko uživati dobro ili ne ali ćeš ti sebe izjesti prije nego li taj postigne dobro ili ga, ili ga izgubi. I vidimo dakle iz ovog hadisa, hadis nas podučava da trebamo se truditi, nastojati da biramo riječi pri svome govoru. Jer je poslanik Alihi Salatu Oslam rekao u ovom hadisu, niko od vas neće vjerovati kako treba, sve dok ne bude želio svome bratu nije rekao drugom muslimanu, nije rekao općenito drugom, već je rekao svome bratu, kako bi dakle ukazao na bliskost među nama. Da probudi dakle osjećanja naša prema njemu. Pa zato čovjek kada se obraća, kada razgovara s nekim, koliko god može treba jeli, da, da bira riječi u svome govoru. Iz ovog hadisa možemo izvući pravilo u obhođenju s drugima, a to je dakle da se obhodimo s drugima onako kako bismo voljeli da se oni obhode prema nama. Da se mi obhodimo prema drugima onako kako bismo voljeli da se oni obhode prema nama. I došlo je u hadisu kod imama muslima. Da je rekao poslanik alihi salatu sam ko želi da bude udaljen od vatre, od džehennema i da uđe u džennet neka bude od onih koji kada im dođe kada im dođe smrt neka bude od onih koji vjeruju u Allaha i sudnji dan ko želi da bude udaljen od džehennemske vatre i da bude uveden u džennet neka bude od onih koji kada im dođe smrt vjeruju u Allaha i sudnji dan imaju lijepo mišljenje o Allahu i vjeruju da će biti proživljeni nakon te smrti. I neka žele drugim ljudima ono što žele i sebi. Ko želi da bude udaljen od vatre i uveden u džennet. Neka vjeruje Allaha i sudnji dan tokom cijelog svoga života, posebno na smrti, I neka želi drugim ljudima ono što želi i sebi, neka se obhodi prema drugim ljudima onako kako bi volio da se oni obhode prema, prema njemu. Također se prenosi u hadisu kod imama Ahmeda da je Allahu poslanik alihi salatu oslam rekao jezidu ibn Esedu želiš li džennet? Da li priželjkuješ džennet? Pa je rekao da, Allahu poslaniće, a on mu je uzvratio, onda želi i svome bratu ono što želiš sebi. Želiš džennet, vjerovatno tu želju sprovodiš u dijelo, ne može se ništa postići pukom željom, već se mora pretočiti u dijelo, radiš, pomozi i drugima, da i oni dođu do džerneta. Također dobro nam je poznat hadis u kojem Allahu poslanika alihi salatu wasalam Ebu Zerru radi Allahu talan kaže o Ebu Zerre doista si ti slab i ja ne volim tebi ono što ne volim i sebi. Nemoj da se prihvataš emirstva da budeš vođa ni dvojci. Slab si. Nemoj da budeš vođa, ne priželjkuj da budeš vođa nikome, pa čak ni dvojici i nemoj da se prihvataš i metka djece. Ja ti ima. Slab si po tom pitanju. Ja ti želim ono što želim i sebi. E, prezirem ti ono što prezirem i sebi. Nemoj se toga, nemoj se toga prihvatati. Poznate su nam riječi mama Šafije, koji je bio veliki, veliki islamski učenjak, velikan, kažu za njega da je za ovaj umet bio što je sunce za ovaj dunjaluk, koliko je okoristio ovaj umet, kaže imam šafija, volio bi da ljudi imaju ovo znanje koje imam i ja, da se ljudi poduče ovom znanju kojeg imam i ja, a da se ništa od tog znanja ne prepiše meni. Da ne kažu, naučili smo to od imama šafije. Ibn Abbas prije njega, radijallahu anhuma, učio bi Kur'an, tumačio kur'anske ajete i govorio bi kad god zastanem kod nekog kur'anskog ajeta, volio bih da i drugi znaju o njemu ono što znam ja. Volio bi da i drugi znaju o njemu ono što znam i ja. Prenosi se da je rečeno Ahnefu ibn Kajsu, koji je bio blag čovjek. Kažu u svoje vrijeme jedan dakle od najblažih ljudi, lijepog obhođenja, najljepšeg obhođenja. Pa su ga upitali kako su to postigao, kako su to izgradio kod sebe. Kaže, izgradila me moja duša. Na ovo me je posticala moja duša dok nisam postao ovakav. Ka upitali su kako? Pa kaže, kad god bih nešto doživio prezreno od drugih, nešto što ne volim doživio, ja to ne bi činio njima. Ja to ne bi želio da uzvratim njima. Ne bi želio da se obhodim prema, prema njima na takav način. Ja. S ovim bismo, ako Bog da, završili komentar ovog hadisa, u kojem kaže poslanik Alihi Salatu Osam, niko od vas neće vjerovati potpunim imanom, sve dok ne bude želio svome bratu muslimanu ono što želi i sebi